الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebarake wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, kao što ste mogli vidjeti u najavi večeras ako Bog da je zadnja noć u kojoj se družimo sa projektom Zimske škole Islama. <clears throat> Za one koji možda i nisu redovno pratili, mi zadnji prijednet smo imali akidu, prije toga smo imali fik, imali smo hadis, iz fika smo obrađivali poglavlje namaza i poglavlje posta, iz hadisa smo obrađivali e, kompletno poglavlje oko prilike 250 hadisa iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buhari je poglavlje Edeba i na kraju e, kada je u pitanju predmet akideta e, govorili smo o imanskim šartima koji su spomenuti u Džibrilovom alaihi salatu wasalam hadisu. Večeras ako Bog da, govorimo o vjerovanju u sudnji dan i govorimo o vjerovanju u kader u drugom ako Bog da predavanju, veoma bitna tema. <clears throat> Vraćamo se onom našem poznatom hadisu u kojem je spomenuto da je Džibril a.s. došao Allahom poslaniku a.s. u ljudskom obliku, pa ga je pitao šta je to islam, pa mu je Allah poslanik a.s. odgovorio šta je to islam i spomenuo je pet islamskih šarta, temelja. Nakon toga pitao ga je šta je to iman, vjerovanje, pa je Allah poslanik kazao vjerovanje je, iman je, da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u odredbu, odredbu dobra i zla. Pa su nam ostali večeras da govorimo ako Bog da zadnja dva temelja imana, da govorimo u da, da govorimo o vjerovanju u sudnji dan i da govorimo o kaderu, to jeste sudbini. Kada je u pitanju vjerovanje u sudnji dan, to je doista jedna veoma, veoma široka tema i ja sam duboko ubijeđen da kada bi čovjek htio koliko toliko da detaljiše ovu tematiku, trebalo bi sigurno možda nekih desetak, ako ne i 15 školskih časova koje mi ovako imamo po 40-45 minuta, da ovu temu, eh, ajde kažemo koliko toliko detaljno razradi. Ja sam zaista imao jedan veliki izazov da vidim po kojoj ćemo knjizi i po čemu ćemo raditi, pa sam došao do, do zaključka da knjiga Sažeti prikaz islamskog vjerovanja od Mohameda Jusija da je možda najadekvatnija da nju pređemo. Znači, evo ova knjiga, za one koji imaju knjigu na 134. stranici, sažetak. U svakom slučaju, ova knjiga, ako Bog da, po ovoj knjizi ćemo raditi. E, doista postoje mnoge druge knjige koje govore o vjerovanju u sudnji dan, ali e, u jednoj široj verziji, pa sam ja odlučio, ako Bog da, da po ovoj knjizi e, radimo, pošto je knjiga izuzetno kvalitetno napisana, a i rezimirano govori o vjerovanju u sudnji dan. Na samom početku smatram da je bitno spomenuti, znači da čovjek vjernik treba, i to je sastavni dio imana, sastavni dio, temelj vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala jeste da čovjek vjeruje u dešavanje sudnjeg dana. Mi muslimani vjerujemo da čovjek živi životom, Allah subhanahu wa ta'ala ga je stvorio da robuje samo uzvišnom Allahu te wa ta'ala, nakon toga čovjek umire, e, nakon smrti nastupa period u kojem čovjek prolazi kroz kabur, kabursko uživanje ili kabursko iskušenje, nakon toga nastupa proživljenje, nakon proživljenja nastupa polaganje računa, nakon toga vječna odredišta džennet ili džehennem. Sve to, sve to čovjek treba vjerovati da bi bilo njegovo vjerovanje u sudnji dan ispravno. Kažu islamski učenjaci, vjerovanje u sudnji dan ostavlja velikog, velikog traga na čovjekov život, pa ćemo mi pokušati rezimirano spomenuti nekoliko tih nekoliko tih koristi, jer nama nije samo cilj u ovim e, časovima Zimske škole Islama da spomenimo ljudima e, informacije o određenim pitanjima, koliko nam je bitno da te informacije ostavi traga na nas, odnosno ta odgojna dimenzija predavanja iz akideta. Pa kažu islamski učenjaci, vjerovanje u sudnji dan, e, prva stvar, E, za vjerovanje u sudnji dan čovjek će imati veliku nagradu iz razloga što je to jedan od šest temelja imana. Pa da bi nečiji iman bio potpun i ispravan, treba da vjeruje u sudnji dan. Sama ta činjenica da je vjerovanje u sudnji dan jedan od šest temelja e, vjerovanja, to zasigurno e, znači ukazuje na veličinu te stvari i da čovjek koji bude potpuno ispravno vjerovao u sudnji dan da će zbog toga imati veliku nagradu. Isto tako islamski učenjaci kažu da vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da čovjek poveća trud E, koji ulaže u činjenju dobrih dijela. Čovjek ako vjeruje da nakon smrti ima polaganje računa, da ima vječno odredište džennet ili džehennem, definitivno to biva razlogom da čovjek se mnogo trudi u činjenju dobrih dijela da zasluži Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan biva razlogom čovjek se čuva i pazi grijeha. Jer grijesi su glavni faktor koji čovjeka može koštati i biti razlogom da čovjek, ne daj Bože, bude kažnjen džehennemom ili, ne daj Bože, još gori da bude vječno u džehennemu. Pa vjerovanje u sudnji dan i te kako ostavlja velikog traga na čovjeka kada je u pitanju ostavljanje, ostavljanje grijeha. Pa ćemo dosta puta vidjeti da je razlog to što čovjek ostavi grijeh jeste njegov strah od Allahove subhanu wa ta'ala e, subhanahu wa ta'ala kazni, to jeste ono što će doći na sudnjem danu. Isto tako, od e, koristi koji proizilazi iz vjerovanja u sudnji dan jeste čovjek na dunjaluku pazi se nepravdi. Jer je isto tako, znači nepravda, jedno od najgorih dijela koje čovjek može urati, a s druge strane to će biti precizno regulisano i naplaćeno na sudnjem danu. Pa insan koji vjeruje istinski u sudnji dan, definitivno to će ostaviti velikog traga na njega da ne čini grijehe, da bude pokoran i da se pazi nepravdi, jer sudnji dan je dan izmirivanja međuljudskih prava, ono što je se dešavalo među ljudima na Dunjaluku. Isto tako, <clears throat> E, vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da se čovjek potrudi da uradi neki od faktora koji će biti razlogom njegovog lijepog završetka. Jer poslije ćemo govoriti o tome na Dunjaluku čovjekov život se vredno je po njegovoj završnici. Može završnica biti loša i može biti dobra. Loša završnica je da čovjek završi, a nije klanjao. Čovjek završi, ne daj Bože, u alkoholnom stanju. Čovjek završi čineći određene grijehe i tako dalje. Dok je lijepa završnica Dunjalučka ta da čovjek preseli kao vjernik, u pokornosti i tako dalje. <clears throat> Isto tako, vjerovanje u sudnji dan je jedan vid utjehe čovjeku za ono od kao što čovjek ne uspije postići pa čovjek jednostavno u datom momentu nešto želi, e, trudi se, ali jednostavno ne može to dostići. Vidi oko sebe ljude koji su uspjeli u ovome, uspjeli u onome, uspjeli ovako, uspjeli onako, ali jednostavno čovjek kada vjeruje u sudnji dan, vjeruje u vječni džennet, vjeruje u vječni džehennem, patnju, vjeruje u prava, Znači, to biva utjeha mu'minu vjerniku u pogledu onoga što ga izadesi i onoga što ga mimoiđe od dunjaluka. Isto tako, Vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da se čovjek strpi na iskušenjima koja ga zadesi. Jer čovjek kada ga zadesi određeno iskušenje, onog momenta ako vjeruje ispravno u sudnji dan, zna da će doći dan, iako je on danas zakinut i učinjena mu je nepravda, on zna da će doći dan kada će on to sve naplatiti, i kada će mu biti sve izmireno. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da čovjek ne vezuje se ne vezuje se prekomjerno za dunjaluk. Jednostavno čovjek vjernik zna da su prije njega milioni i stotine miliona i milijarde ljudi otišli, tako i on neće ostati. I svi ti ljudi će umrijeti i svi će biti proživljeni i svi će račune polagati. Tako da vjerovanje u sudnji dan je faktor koji čini da se čovjek ne vezuje za dunjaluk jer zna da je to samo jedna prolazna prolazna, hajde da kažemo, faza u njegovom životu. I predzadnja korist jeste da vjerovanje u sudnji dan e, biva razlogom da čovjek očisti svoje srce od zavisti. Jednostavno, čovjek je svjestan činjenci na Dunjaluku je, živi, Allah tala mu je propisao i na faku, propisao mu je dužinu života on vjeruje da će umrijeti, vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, tako da nema nikakav validan razlog da bude nekome zavidan na onome što mu je uzvišen Allah te tala podario. I na kraju, <clears throat> vjerovanje u sudnji dan tini čovjeka da bude od onih ljudi koji imaju jasan cilj, Jednostavno, velik broj ljudi danas živi, ali nema cilj. Nekada su ljudi bogati, milioneri, možda i milijarderi, ali jednostavno nezadovoljni, nesretni jer nemaju cilj. Čovjek koji vjeruje u sudnji dan, njegov, njegov cilj je Allahovo zadovoljstvo i vječno uživanje u džennetu. Pa su to samo neki od, hajde da kažemo, e, koristi koji islamski učenjaci spominju kada je u pitanju vjerovanje u sudnji dan. <clears throat> Nakon toga počinjemo čitati e, čitati šta je autor ove knjige eh, Mohamed Jusri spomenuo u poglavlju vjerovanju u sudnji dan. Prva stvar, u temeljni komponente islamskog vjerovanja obraja se i vjerovanje u sudnji dan i njegove predznake. Znači, jedan od temelja islamskog vjerovanja jeste da čovjek vjeruje u sudnji dan. Mi muslimani vjerujemo da živimo na Dunjaluku, da ćemo umrijeti, da ćemo biti proživljeni i da ćemo stroge račune polagati i te kako stroge račune polagati od kojih nam ovisi naše vječno boravište da li džennet ili ne daj Bože džehennem. Kaže se u tačci broj 2, za svakog čovjeka koji umri već je nastupio njegov sudnji dan koji nazivamo mali kiamet. Jednostavno, eh, ova tačka znači čovjek kada umri prestaje njegova mogućnost činjenja dobrih dijela vidjet ćemo poslije u nekim tačkama, e, samim, e, samim, e, samim nastupanjem smrti čovjek već vidi meleke koji su ili lijepog ili ne lijepog izgleda koji ga obveseljavaju da li džennetom, da li ne daj Bože već džehennemskom patnjom. Tako da samim samim znači momentom smrti čovjek koji je već nastupio sudnji dan, odnosno njemu je jednostavno knjiga dobrih dijela, odnosno mogućnost da uradi dobro djelo završena, svakako imaju neke vanredne situacije u pogledu toga kako čovjek mogu se njegova dobra djela povećati i nakon njegove smrti. Ali generalno gledajući, čovjek nakon što umri ide u kabur, u kaburu ili uživa ili je patnja sama činca dok je e, ili ako uživa u kaburu to je veliki pokazatelj da će ako Bog da i uspješno i proći Polaganje računa sudnjem danu isto tako ako u kaburu ima e, problema, ima kažnjavanje, ima tjeskobu, to je već pokazatelj da bi mogao imati problema i na sudnjem danu. Tačka broj 3. U trenutku nastupanja smrti umirućim dolaze meleki pa vjernike obveseljavaju vješću da će se sa milosti i susresti i da će u džennetu lijepo mjesto zauzeti. Rekli smo, e, postoji onaj dugi hadis od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu, gdje on prenosi od Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, da im jedne prilike na jednoj od dženaza, Allah poslanik ispričao moment kako sa Dunjaluka odlazi vjernik i kako sa Dunjaluka odlazi nevjernik. Pa je Allah poslanik ali se letu detaljno u onom velikom hadisu pojasnio kako meleki dolazi, kako e, kada je u pitanju vjernik meleki lagano i na lijep način uzimaju dušu, kako E, kako dočikaju tu dušu i kako se prema njoj ponašaju, s druge strane kako na težak način uzimaju i čupaju dušu nevjernika i kako, znači sve suprotno onome što su činili sa vjernicima. Broj četiri, ponekad čovjek na smrti bude stavljen na kušnju, a dijela se cijene sodno stanju u kojem je čovjek okončao svoj život. Rekli smo malo prije da u islamu se djela vrednuju po završnici. I ovo je jedna veoma bitna tačka koju trebamo paziti iz dva aspekta. Prvi aspekt je to je da nikada za nekoga ne možemo kazati e, da mu Allah neće oprostiti ili da će on, ne daj Bože, završiti kako ne treba. Čovjek može možda 50 godina biti loš i možda godinu prije smrti ili mjesec prije smrti ili sedmicu prije smrti da se pokaje, da kreni činti dobra djela i da na taj način zasluži Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Jer je pojenta po završnici. Innemel a'malu bil hawatim, doista se djela vrednuju po završnici. Pa mi ne znamo kako će ko završiti. To nas znači vodi u pravcu da ne gubimo nadu u pozivanju ljudi, znači insan, bez obzira kakav je, koliko grijeha činio, nemoj da gubimo nadu jer ne znamo kako će njegov život se završiti. Pa je to jedna od velikih koristi koja proizilazi iz ove konstatacije da se dunjalučki život vrednuje po završnicama. Ali isto tako mi treba da se bojimo za sebe Allah poslanik je u vjerodostojnom hadisu koji je ovdje e, spomenuo, ne autor, već prevodioc knjige i komentatorove knjige, na šeh Amir Durmić, spomenuo je na hadis da Allah poslanik ali se letu kaže bit će ljudi koji će raditi dobra djela sve dok između njih i dženneta ne bude podlaktica. Pa će ih preteći njihova knjiga, pa će početi raditi djela stanovnika džehennema, pa će u njemu i završiti pa bit će ljudi koji će raditi dijela stanovnika džehennema, onako kako to ljudi vide. Misle da je to džehennemlija. Sve dok između njih i džehennema ne bude podlaktica, pa će početi raditi dijela stanovnika dženneta, pa će završiti u džennetu. Pa se vjernik musliman treba bojati loše završnici. Treba moliti Allah subhanahu wa ta'ala da, mu, da ga učini od ljudi koji će završiti svoj dunjalučki život na fin način, u pokornosti i tako dalje. E, s druge strane, bojati se, bojati se loše završnice. Kažu islamski učenjaci, postoji nekoliko, uh, hajde da kažemo, i znakova i faktora koji su razlogom da čovjek završi lijepo dunjalučki život, pa primjer radi kažu e, prvi i najbitniji etauhid, da čovjek ispravno robuje Allah subhanahu wa ta'ala, da bude od onih ljudi koji ispravno vjeruju i ispravno robuju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako ustrajnost na putu istini. Inne ledhina qalu rabbuna Allah. Thumme steqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a nakon toga ustraju na tom putu. Pa ustrajnost, kontinuirano činjenje dobrih dijela definitivno jedan je ako Bog da od razloga čovjek završi lijepim završetkom dunjalučki život. Isto tako bogobojaznost, da čovjek i prije svoje smrti bude bogobojazan, da zna za Allaha, da čuva Allahove granice, to će inšala biti razlogom da ga Allah počasti lijepim završetkom e, na dunjaluku. Isto tako četvrti faktor jeste iskrenost da čovjek u svom životu bude iskren, daleko od licemjerstva, daleko od pretvaranja, da robovanje koje on prakticira u dunjaličkom životu, da bude iskreno radi Allaha subhanu wa ta'ala, jer iskrenost je jedan od najvećih faktora i razloga da čovjek svoj dunjalučki život završi, završi inšala na lijep način. Isto tako, e, da čovjek bude od ljudi koji se često kaju, kajanje, vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, preispitivanje svoga života, obnavljanje ugovora i pokajanja definitivno također jedan je od faktora da čovjek lijepo završi i okonča svoj život. Isto tako što više dovi moliti Allahu subhanahu wa ta'ala da insana kada mu dođu smrtne muke, da, da ga učini od ljudi koji će izgovoriti riječi la ilaha illallah na smrtnoj postelji, da, da ga učini od ljudi koji će umrti na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, uglavnom dova, što više dove Allahu subhanahu wa ta'ala da nas počasti, da dunjalučki život okončamo na lijep način. Isto tako od eh, faktora koji mogu biti razlogom lijepog završetka jeste da čovjek e, svati da je dunjalučki život prolazan da svakog momenta može otići sa dunjaluka. Ne da mašta živjet ću još 50, još 20, još 30 godina suprotno tome. Da svakim danom mislimo, e možda ću sutra ja otići sa dunjaluka. Ko što i jest, ko nam može garantovati da ćemo doživjeti sutrašnji sabah. Pa čovjek, ako tako gleda na dunjaluk, sigurno će se truditi da što bude bolji, a samim tim ako Bog da i njegova završnica će biti bolja. Isto tako, da se čovjek prisjeća smrti, da čovjek bude što dalje od grijeha. Jer čovjek kada čini grijeh, nikomu ne može garantirati da baš u tom momentu kada čini grijeh neće doći melek smrti i uzeti njegovu dušu. Pa onog momenta kada je čovjek neprestano daleko od grijeha, s druge strane on će biti u pokornosti i to je ako Bog da jedan od načina i faktora kako da čovjek završi svoj život dunjalučki na lijep način. I da čovjek, e, deseta stvar, da pazi na društvo. Jer koliko je ljudi koji su skončali svoj život dunjalučki na loš način zato što su se družili sa lošim društvom. Pa čovjek vjernik treba da pazi na ove faktore jer oni mogu biti razlogom lijepe završnici. Nakon toga, kaže nam autor, tačka broj 5, Kabur je prva ahiretska stanica i Allahu se treba utjecati od njegovog stiska i iskušenja u njemu. Znači mi muslimani vjerujemo da je prva ahiretska stanica kabur. Zagrobni život u kojem čovjek će proboraviti do momenta proživljenja, nakon toga polaganje računa. Pa mi muslimani, znači mnogo je hadisa, Allahog poslanika ali se letu i sam autor je ovdje spomenuo da su hadisi koji govori o kaburskom životu, iskušenju kaburskom ili e, uživanju kaburskom, da su oni na stepenu mutevatir hadisa, što znači to je apsolutna istina i čovjek vjernik sastavni dio vjerovanja u sudnji dan jeste i da mi muslimani vjerujemo da čovjek u kaburu prolazi da li kroz iskušenja ili u kaburskim uživanjima. Pa je, e, pa je naš kabur ili je to džennetska, jedan od džennetskih bašti ili ne daj Bože da je to jedna jama od džehennemskih e, jama ili vatri. Tako da musliman, da bi njegovo vjerovanje bilo potpuno, treba da vjeruje da Znači, e, samim umiranjem čovjek je zakoračio u ahiret i kabur je prva ahiretska stanica. <clears throat> Kaže se tačka broj 6, propisi i dešavanja u berzahu, zagrobnom životu, primarno se odnosi na dušu, ali i na tijelo, jer, jer, jer tijela u pogledu propisa prati dušu. To je poznato pitanje koje je autor ovako lijepo rezimirao, a to je da život u kaburu prvenstveno, da li uživanje ili patnja odnosi se na dušu, a povremeno u datom momentu mogu biti, e, znači se sprovoditi i na ljudskom tijelu. Tako ćemo mi vidjeti kada otkopamo čovjeka, mi ništa ne primijetimo. Ali jednostavno on u tom momentu prolazi kroz da li patnju kroz ili kroz uživanje. Sličan, sličan je slučaj i islamski učenjaci nekada i navode to kao primjer. Dokaza postojanja kaburskog života jeste čovjek koji spava mi vidimo čovjeka koji spava, jednostavno vanština njegova ništa ne pokazuje, a on u tom svom snu ili uživa, a može biti i da se pati, a mi koji sa strane njega gledamo ništa ne vidimo. Pa znači e, svakako kaburski život potpada pod ahiretski e, pojam i samim tim e, nema mogućnosti da se stvari gledaju dunjalučkim parametrima. Onog momenta kada čovjek umri, i kada iziđe njegova duša, za njega nastupa, znači počinje prva ahiretska stanica, a ahiret jednostavno se totalno, totalno razlikuje od dunjalučkog života. I ne možemo analogno gledati ahiretski život sa dunjalučkim. Pa kažemo, evo čovjeka smo otkopali i ništa se ne vidi da ga kažnjavaju. Jednostavno, znači rekli smo da se prvenstveno e, kaburski život, berzah, odnosi se prvenstveno na dušu, ali i na tijelo. <clears throat> Kaže se u tačci broj 7, sudnjem danu će prethoditi preznaci koji dijelimo na mali i velike. Neki mali preznaci su se već desili, neki mali preznaci su se već desili. Neki od malih preznaka, tačka broj 9, e, desili su se i s vremena vrijeme se ponavljaju, kao na primjer pojava lažova i smutljivaca. E, autor nam počinje govoriti E, da ga Allah Đelšanu nagradi, počinje nam govoriti da Allah poslanik ali salatu wasalam u vjerodostojnim argumentima, hadisima e, nagovijestio dolazak sudnjeg dana, pa su islamski učenjaci iščitavajući, iščitavajući tu tematiku podijelili preznake sudnjeg dana u velike i mali. Pa imamo predznake mali i predznake sudnjeg dana koji su znači počeli da se realiziraju i dešavaju od samog dolaska Božijeg poslanika do pred sudnji dan. Pred sudnji dan će nastupiti veliki predznaci sudnjeg dana i nakon toga nastupa sudnji dan. Svakako, e, čitanje tematike od, o preznacima sudnjeg dana jača čovjeku iman. Kada čovjek vidi koliko je stvari Allah poslanik nagovijestio i sve se te stvari ispunile. Neke se stvari ispunjavaju, a neke će se ispuniti. Pa kada su u pitanju mali preznaci sudnjeg dana, imamo preznake koji su se sigurno desili, Imamo preznake koji se dešavaju trenutno ili se ponavljaju povremeno. Imamo preznake sudnjeg dana koji se još nisu desili. Mali preznaci. Nakon toga ćemo govoriti o velikim preznacima sudnjeg dana. Evo nekoliko e, preznaka, e, malih preznaka sudnjeg dana. Primjer radi samo slanje Božijeg poslanika, ali se letu sram, jer je on pečat svim poslanicima, Kaže se u vjerodostojnim hadisima da je samo slanje Božijeg poslanika i njegova smrt već pokazatelj blizine sudnjeg dana. Jer je Allah poslanik ali se lato sram u više hadisa pokazao da je on poslan pred kijameski dan. A pazite, Allah poslanik je umro prije 1400 godina, što znači, znači od tada su počeli da se ispunjavaju mali preznaci sudnjeg dana. Isto tako, E, rasprostranjenost smutnje i izazova. Pogledajte danas u vremenu u kojem živimo koliko je smutnje, koliko je izazova. To je jedan od pokazatelja blizine sudnjeg dana. Isto tako e, uzdizanje znanja. Pogledajte danas koliko je mogućnosti da se uči internet i svašta nešto, ali opet ćete vidjeti da su ljudi i tekako ogrezli u neznanju kao što nikada u historiji do sada nisu bili. Prije su se knjige pisale tintom, e, rukama, nije bilo štamparija i ljudi su imali mnogo znanja. Danas ljudi imaju mogućnost da uči, da slušaju i da pitaju i opet ćete vidjeti da velik broj ljudi, da velik broj ljudi muslimana konkretno najosnovnija pitanja o svojoj vjeri ne znaju. Isto tako, <clears throat> e, od od preznaka sudnjeg dana jeste rasprostranjenost e, bluda i nemorala, o tome ne treba ni pričati, svi smo svjesni u kakvom vremenu živimo. Isto tako od e, mali preznaka sudnjeg dana jeste rasprostranjenost kamate, pogledajte nas, cijeli svijet je zarobljen kamatnim sistemom. Allah poslanik ali se ratu sram nagovijestio da će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se proširiti poslovanje sa kamatom. Isto tako Allah poslanik je nagovijestio da će pred sudnji dan se e, raširiti korištenje muzičkih instrumenata. I pogledajte sada kao nikada u historiji koliko samo imate muzike, koliko muzičkih instrumenata, koliko vrsta muzike i koliko je muzika putem e, tehnoloških dostignuća, youtube koliko je putem mobitela, koliko je samo danas muzika dostupna i proširena među ljudima. A sve je to nagovješteno od Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, od stvari koje je Allahu poslanik spomenuo, E, od preznaka sudnjeg dana jeste i rasprostranjenost pijenja alkohola i opijajućih e, pića i o tome isto tako ne treba govoriti danas skoro pa je teško, veoma teško naći prodavnicu ili supermarket u kojem ne imate stotine, stotine litara alkoholnog pića. Isto tako, Allah je nagovijestio od preznaka sudnjeg dana da će se ljudi natjecati u izgradnji velikih zgrada, E, i to konkretno Arapi koji su do bili bili i čobani i to možemo definitivno primijetiti, vidjeti kako se ljudi natječu koji su do prije 10-20 godina e, bili i čobani, da se danas natječu u izgradnji najvećih zgrada na svijetu. Isto tako Allah poslanik je nagovijestio da je od preznaka sudnjeg dana mnoštvo ubistava, mnoštvo proljevanja, nedužno proljevanja krvi, a to možemo vidjeti znači sa ovim posljednjim događajima u Novom Zelandu i na drugim mjestima, pogledajte samo Siriju, pogledajte Irak, pogledajte Jemen, pogledajte Burmu, pogledajte na drugim mjestima, u većini slučajeva muslimani su žrtve i najviše, najviše bivaju ubijeni, ali je pojenta da je Allah poslanik ali se letu se nam nagovijestio će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se proširiti masovno, masovno ubijanje ljudi. Isto tako, <clears throat> Allah poslanik je spomenuo da će se vrijeme jedno drugome približiti i postoji razno razni komentari u pogledu toga, ali definitivno se je vrijeme približilo ili s aspekta da više nema blagoslova i beričeta, u vremenu ili s druge strane, pogledajte, nešto se desi u dalekoj Australiji za u istom momentu, za 10 sekundi, za pola minute, mi to na kraju svijeta u Bosni ili u Americi znamo da je se ta vijest desila. Pa je se znači vrijeme jedno drugom približilo. Nekada je trebalo mjesec dana da informacija s jednog kontinenta dođe na drugi, danas to znači dolazi u jednom dijelu sekundi. Isto tako Allah poslanik je nagovijestio pred sudnji dan mnoštvo zemljotresa, a mi ako pogledamo statistike, interesantno je za one koji vole statistike, pogledajte samo u zadnjih 20-30 e, godina koliko se broj zemljotresa na planeti povećao. Isto tako <clears throat> Mm, Allahu poslanik je nagovijestio da će se pred sudnji dan povećati pisanje. Pisanje. Danas ćete vidjeti zaista kao nikada u historiji e, koliko je samo knjiga koji se štampaju, e, koliko ljudi putem e, svojih profila, putem internet stranica, koliko ljudi mnogo pišu. Generalno treba zapamti da kada kažemo predznak sudnjeg dana ne mora značiti da ako je nešto predznak sudnjeg dana da je automatski zabranjeno. Velika većina preznaka sudnjeg dana jesu zabranjeni, ali imate neke stvari koje je Allah poslanik nagovijestio da će se desiti samo kao pokazatelj da je sudnji dan blizu, a ne da su to stvari zabranjene. Pa primjer radi samo povećanje pisanja, znači uopšte ne mora znači da je to nešto zabranjeno, ali je to pokazatelj blizini sudnjeg dana. <clears throat> I zadnja stvar e, koja nam govori o preznacima sudnjeg dana jeste mnoštvo iznenadnih smrti. U svakom slučaju, e, jednostavno, bez obzira koliko ja želio da e, rezimirano govorim o vjerovanju sudnji dan, opet na vrijeme izmiči. Nakon toga u tačci broj 11 kaže autor Druga vrsta jesu veliki preznac sudnjeg dana, a to su pojava Deđala, silazak Isa alaih salatu wasalam, dolazak je Đuđa i Međuđa, pojava dima, izlazak sunca sa zapada, nakon čega se pokajanje više neće prihvate, izlazak životinje iz zemlji, vatra koja će tjerati ljude na mjesto okupljanja i to je posljednji veliki preznak sudnjeg dana, a ujedno i prvi nagovjestitelj događaja koji direktno ukazuju da je sudnji dan počeo. Autor nam e, kazuje da znači postoji dvije vrste preznaka sudnjeg dana. Imamo mali preznake sudnjeg dana koji smo mi evo spominjali i imamo velike preznake sudnjeg dana. Autor je spomenuo, nakon toga imamo lijepo spomenutu u komentaru, da se islamski učenjaci e, e, hajde da razilazi u pogledu redosti da kako će veliki preznaci sudnjeg dana nastupati. E, ono što je spomenuto da će oni biti pred sami početak sudnjeg dana i da će dolaziti brzo jedan iza drugog. Pa kaže se ovdje na kraju u komentaru, iako evo samo konkretno da se malo vratimo e, kada je u pitanju konkretno silazak Isa alaihi salatu wasalam, mi muslimani vjerujemo da Isa alaihi salatu wasalam nije ubijen niti je razapet, već ga uzvišen je Allah uzdigao i pred sudnji dan on će sići i on će ubiti, on će ubiti deđala, tako da znači mi muslimani vjerujemo da Isa alaih salatu selam će sići pred sudnji dan. Kaže se ovdje na kraju 139. E, stranci, neki učenjaci poput tibija. velike preznake sudnjeg dana podijeli su dvije vrste i shodno toj podijeli utvrdili njihov hronološki redoslijed. Znači, Ovi deset velikih preznaka sudnjeg dana neki učenjaci su podijelili u dvije kategorije. Predznaci koji nagovještavaju blizinu sudnjeg dana i predznaci koji ukazuju da je sudnji dan počeo. Pa se kaže, prva vrsta jesu predznaci koji će nagovijesti neposrednu blizinu sudnjeg dana i oni će se hronoške desiti ovako. Pojavit će se Deđal, siće Isa ali se se ubit će Deđala, pojavit će se Jeđuđ i Međuđ. Druga vrsta jesu preznaci koji su pokazatelj da je sudnji dan već počeo, a to je pojava dima, izlazak sunca sa zapada, izlazak životinje iz zemlje i vatra koja će tjerati ljude na okupljanje, odnosno na polaganje računa. U svakom slučaju imamo jednu dobru knjigu e, na bosanskom jeziku od doktora Jusfa Vabila i mi smo je ovdje prezentovali kada smo govorili o knjigama iz Akide koju ja savjetujem svima da pročitaju kada je u pitanju e, preznaci sudnje, kada je u pitanju tema preznaci sudnjeg dana. <clears throat> Nakon toga 12. tačka, nakon nastupanja ovih preznaka, Islam će postepeno nestati, Kur'an će biti uzdignut, ljudi će se vratiti obožavanjem kipova, kaba će biti uništena, svi će vjernici pomrijeti. Ovo je jedno stanje, znači pred sami, pred sami sudnji dan, uzvišnji Allah subhanahu wa je taj koji će daći da će vjernici preseliti, umrijeti i da će sudnji dan nastupiti na najgorim ljudima kako što je spomenuto u Irdosinu hadisma. Pa ponovo ćemo citirati ovu 12. tačku zbog njene bitnosti. Nakon nastupanja ovih predznaka, Islam će postepeno nestati. Kur'an će biti uzdignut. Ljudi će se vratiti obožavanju kipova, kaba će biti srušena i svi vjernici će preseliti. Za sve spomenute stvari, svakako autor je to samo rezimirao, a sve spomenute stvari su potvrđene vjerodostojnim hadisima Allahog poslanika ali se letu veselam. Nakon toga, kaže su tačci broj 14, potom će se dva ili tri puta puhnuti u sur nakon sve što se ovo izdešava, dva ili tri puta će se put, puhnuti u rog ili sur. Islamski učenjaci se razilaze da li će biti dva ili tri puhanja. U svakom slučaju, znači jedno puhanje će zastrašiti ljude, od jednog puhanja će svi ljudi umrijeti, osim koga Allah Đeršanu želi izostaviti i nakon trećeg puhanja svi će ljudi ponovo biti proživljeni. <clears throat> Broj 15 tačka proživljenje i okupljanje zbog polaganja računa neupitna je istina koju potvrđuje šerijat, zdrav i neisklanan razum kao i konsenzus muslimana. Nakon znači što se puhne u rog, pa ljudi koji su bili živi umru, nakon toga se ponovo puhne u rog i ljudi budu proživljeni, dolazi do okupljanja ljudi da bi ljudi položili račune i to je najveća pravda koliko je ljudi koji su na Dunjalku činili mnogo zla, mnogo nepravdi umrli. Ili su osuđeni ili nisu, ili su, e, suđenje nije bilo pravedno, ali apsolutna pravda je na sudnjem danu. <clears throat> Kaže se u tačci broj 16, Muhammed alaihi salatu wasalam, najbolji od svih stvorenja, prvi je nad kim će zemlja biti raspuknuta. Znači, Muhammed alaihi salatu wasalam, zbog njegovog mjesta kod uzvišnog Allah subhanahu je prvi insan iznad kojeg će puknuti zemlja i biti proživljen. <clears throat> Nakon toga, kaže se tačka broj 17, zatim će se svi sakupiti na dan veličanstvenog zbora. Ljudi će biti okupljeni da bi polagali račune uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Broj 18, nakon toga doći će do susreta između ljudi i uzvišenog Allaha kada će doći naš gospodar i meleki sve red po red poredani. E, nakon toga ovdje nam je komentator ove knjige spomenuo argument koji ukazuje na to, znači dolazi do susreta između uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih stvorenja radi polaganja računa. <clears throat> Nakon toga tačka broj 21 knjiga dijela svakog pojedinca bit će donijeta i u njoj će biti sve zabilježeno, bilo krupno ili sitno, bez obzira na to radilo se o riječima ili dijelima. Sastavni dio vjerovanja u sudnji dan jeste da će se ljudima donijeti njihove knjige u kojima je zapisano sve što je krupno i sitno, riječi ili dijela. Zato kažemo da vjerovanje u sudnji dan čovjeku jača iman, čini ga boljim. Čovjek koji vjeruje u sudnji dan vjeruje da je sve zapisano i da će sve čitati i da će za sve polagati račune i da će zbog svega toga biti ili nagrađen ili kažnjen. Kaže se u tačci broj 22, bit će dovedeni i svjedoci, a tu prvenstveno spadaju meleki, brižni, pisari plementi, a svjedočit će i sluh i vid, ali i dijelovi tijela, pa čak i koža. Od stvari koje vjerujemo, e, a vezuju se za sudnji dan, jeste da će za čovjeka ili protiv čovjeka svjedočit će i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I njegovi meleki koji su sve zapisali, svjedočit će i naši ekstremiteti naših tijela, pa čak i znači po e, kuranskom govoru i suri e, Iza zulziletil ardu zilzaleha i zemlja će posvjedočiti za čovjeka ili protiv čovjeka je li bio u hajru hodajući po zemlji ili je bio u zlu. Sve su to znači svjedoci koji će svjedočiti za čovjeka ili protiv čovjeka na sudnjem danu. E, tačka broj 24. Nakon toga na kijametskom danu e, će biti postavljene tačne i ispravne terezije. Pa oni čija dobra djela budu teška bit će spašeni, oni čija dobra djela budu laka bit će upropašteni. Znači sudnji dan je dan apsolutni pravdi. Postavljene će biti precizne terezije gdje će se vagati ljudska djela. Pa onaj insan čija dobra djela nadvagaju loša djela, on će biti spašen. Onaj insan čija loša djela nadvladaju dobra, bit će kažnjen. Mi muslimani vjerujemo da se ljudi dijele u tri kategorije. Imamo muslimane, imamo nevjernike, imamo muslimane čija dobra djela su bila lakša od loših. Pa imamo znači ljude čija dobra djela su bila teža, oni će ići u džennet, imamo nevjernike koji će vječno otići u vatru, imamo ljude koji su vjernici, ali su imali više grija nego dobrih dijela, oni će biti jedan period u kazni, u vatri, nakon toga će završiti vječno u džennetu. I to je, inšala biznila, veoma bitna stvar koju svaki vjernik treba da zna i to je sastavni dio ispravnog vjerovanja ehli sunneta, da vjernici, ako su ispravno na Dunjaluku vjerovali i njihovi grijesi su bili teži od dobrih dijela, oni će na kraju, nakon što budu kažnjeni vatrom, završiti u džennetu. Kaže se u tačci broj 25, zatim će ljudi ući u tamu, a to će biti prije sira čupri. I tu će se odvojiti vjernici od munafika i svakome će vjerniku biti data onolika količina svjetlosti koliko je sodno imanu i dobrim djelima zaslužio. Nakon što se obračunaju ljudi, autor nam kaže da će ljudi e, doći u jednu tamu koja je prije sira čuprije. Sira čuprija to je taj most preko džehennema, preko kojeg će ljudi prelaziti. Ko pređe, spasio se, ko padni, pada u džehennem. <clears throat> Nakon toga kaže nam autor od sastavnog dijela vjerovanja u sudnji dan jeste naš vjerovjesnik će na sudnjem danu imati rijeku Keuser iz koje se vodom obskrbljuje njegov vrelo Haud. Onaj ko sa tog vrela popije samo jedan gutljaj nikada više neće ožednjeti. Vjerodostojni argumenti potvrđuju da Allah poslanik ali se letu veselam e, imat će e, kao dar od svoga gospodara Allah subhanahu rijeku koja se zove Keuser i iz te rijeke se namiruje, namiruje njegovo, njegovo vrelo ili neko jezerce koji se zove haud. Onaj ko se sa tog vrela samo jednom napije i popije jedan gutljaj, nikada više neće ožednjeti. U vjerodostojnom hadisima su spomenuti opisi ovog e, hauda, pa se kaže voda u haudu je bijelja od mlijeka, studenija od snijega, slađa od meda, njen je su ugodniji od mirisa miska, a broj posuda koji će biti kod hauda veći od broja zvijezda na nebu. Znači, veoma lijep, veoma lijep opis hauda Allahu poslanika, ali se letu izvora, e, što nas sve opet čini da se potrudimo da budemo od ljudi koji će ako Bog da popiti sa tog izvora. Voda je, je od mlijeka, studenija od snijega, slađa od meda, njen miris ugodniji od mirisa miska, a broj posuda koji će biti kod Avda veći od broja zvijezda na nebu. <clears throat> Nakon toga broj 28, sira Čuprija je most postavljen iznad džehennema. Ljudi će na njega doći sa svojim djelima. Neki će se spasiti i prijeći ga netaknuti, drugi će ga prijeći izgrebani, a treći će biti oboreni u džehennemsku vatru. Znači, rekli smo, nakon što ljudi položi račune, treba da prijeđe, prijeđu preko sira čuprije, neko će proći, znači netaknut, neko će proći oštećen, a neko će biti uzet i prebačen sa tog mosta u džehennem. Ljudi će prolaziti e, znači, brzinom preko tog mosta shodno svome imanu i shodno svojim djelima. Kaže se u tačci broj 29, nakon prelaska preko sira Čuprije, među stanovnicima Dženneta slijedi izmirivanje računa zbog eventualnih nepravdi koje su na Dunjaluku nanijeli jedni drugima. Kada ljudi prijeđu sira Čupriju, Treba da uđu u džennet, ali uzvišen Allah hoće da ljudi u džennetu budu jedni prema drugima čisti grudi, pa će tu doći do tog izmirivanja, međusobnog izmirivanja džennetlija, da razriješe one dunjalučke probleme koji su imali. Oni su prošli sina čuplju, treba da uđu u džennet, ali u džennetu nema zlobe, nema mržnje, pa je to zaista nešto lijepo, fenomenalno, da se ljudi njihova prsa i njihova grudi, njihova srca očiste u pogledu drugih ljudi. Nakon toga e, broj 30 poznata tačka e, da na sudnjem danu postoji zagovaranje šefat. Šefaat, pa kaže se ovdje da bi neki šefat bio legitiman, treba da se ispune tri uvjeta, da uzvišeni Allah šefađi, zagovorniku, dozvoli zagovaranje. Ne može se niko zagovarati za nekoga na sudnjem danu, osim da mu to Allah dopusti. Druga stvar, da Allah bude zadovoljan šefađijom i da bude zadovoljan onim za koga se za koga se čini šefat. To su tri uvjeta da bi šefat bio ispravan i dopušten, da ga dozvoli uzvišeni Allah, da uzvišen Allah bude zadovoljan sa onim koji se zauzima i da bude, za, do, da bude uzvišen Allah zadovoljan sa onim za koga se čini šefaat. Postoji više vrsta, o tome autor govorio, zauzimanja, veliko zauzimanje, da se Allah poslanik ali se letu selam zauzima da sudnji dan počne i da nastupi. Isto tako Imamo jednu od najbitnijih vrsta e, zauzima jeste da će se Allah poslanik ali se letu selam zauzimati kod svoga gospodara za sljedbenike svoga ummeta koji su istinski rekli la ilaha illallah i koji su istinski vjerovali Allah subhanahu wa ta'ala makar njihovi grijesi prevladali i nadjačali dobra djela, pa će se Allahu poslanik ali salatu wasalam nekoliko puta vraćati i zauzimati za sljedbenike svoga ummeta koji su istinski rekli la ilaha illallah, vjerovali su istinski u Allaha, ali su njihovi grijesi nadvladali njihova dobra djela. <clears throat> 34 tačka u vjerovanju u sudnji dan ubra se i čvrsto ubjeđenje da će vjernici u ovom danu vidjeti svoga gospodara, a da, će, a da će nevjernicima ostati skriven uzvišen Allah, odnosno da ga neće vidjeti i to će za njih biti dan propasti i gorkog kajanja. Znači sastavni dio vjerovanja jeste da će vjernici na sudnjem danu vidjeti svoga gospodara, a da će to biti onemogućeno nevjernicima. Mnogi argumenti, vjerodostojni argumenti, e, e, vjerodostojni hadisi Božih poslanika potvrđuju da je Allah poslanik potvrdio da će vjernici vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu. 35 <clears throat> i time lagano privodimo i kraju e, ovaj govor o sudnjem danu. U vjerovanju sudnji dan ubrasi i vjerovanje u džennet i džehennem. Znači, vidjeli smo, pokušali smo da idemo nekim hronološkim redom, polaganje računa, prelazak preko sira čuprije, nakon toga dolazi zauzimanje, zagovaranje i imamo, mi muslimani vjerujemo da postoje dva vječna odredišta koja su sada stvorena, džennet i džehennem. Pa kaže nam autor tačka 36, džennet je boravište dobročinitelja, a vatra boravište griješnika i nevjernika. Džennet je boravište dobročinitelja. Osoba koji su vjerovale, prvi uvjet je vjerovanje, drugo da su njihova dobra djela nadvagala i nadvisila loša djela, a džehennem je boravište nevjernika i ljudi koji su vjerovali, ali njihovi su grijesi bili teži od dobrih djela, s tim što će oni, nakon što budu kažnjeni s odnos svojim grijesima, na, na, na kraju završiti u džennetu. 37. I džennet i džehennem su stvoreni, to jest već postoji, oni su vječni, nikada neće nestati. Dvije tačke veoma bitne, mi muslimani vjerujemo da džennet i džehennem već postoje. Mi muslimani vjerujemo i vjerodostojnim hadisima da džennet i džehennem već postoje i isto tako vjerujemo da su to vječna odredišta koja neće nikada prestati. 38. U džennetu postoji različiti stepeni uživanja, a i patnja u vatrije raznolika. Znači džennet imaju stepeni i imaju različiti, e, različiti stepeni i različiti načini uživanja. Normalno, opet shodno, shodno čovjekovoj zasluzi, koliko je čovjek radio dobrih dijela, toliko će biti na stepenu i toliko će uživati, a isto tako i grijesi, znači i kažnjavanje ljudi. <clears throat> I džennet i džehennem imaju svoje čuvare i svoja vrata. Džennet ima osam, a džehennem sedam vrata i u pogledu toga islamski učenjaci se ne razilazi. I džennet i džehennem imaju svoje čuvare i imaju svoje kapije. Džennet ima osam kapija, džehennem ima sedam. U vjerodostojnim hadisima Allahog poslanika ali se letu se nam spomenuto je većina e, imena kapija dženecki, odnosno dobra dijela koja će biti razlog da ljudi uđu kroz ta vrata, pa ono poznati hadis e, postača da Allahog poslanik kaže jedna od dženeckih vrata se zovu Arrajan i na ta vrata, od osam vrata, jedna vrata se zovu Rajan i na njih će ući samo postači. <clears throat> Prvi koji će ući u džennet jesu pripadnici ovog ummeta i njih će u džennetu biti polovina ili viši. <clears throat> Najveći broj stanovnika dženneta bit će siromasi i nemoćni. Najveći broj stanovnika dženneta jesu oni koji su nemoćni i siromašni. Ovo treba samo da bude na umu onog momenta kada ga zade se nekim musibeti i ne da će, da zna da će najviše ljudi Svakako to ne isključuje da tu uđu i bogati ljudi, ali najveći dio stanovnika jesu siromašni i nemoćni. Svi stanovnici dženneta u njega će ući isključivo Allahovu milošću. Veoma bitna konstatacija, džennet se ne može zaraditi dunjalučkim ibadetima, niti pokornošću toliko je vrijedan da se ne može zaslužiti našim postupcima, ali mi svojim postupcima, pokornošću Allahu i vjerovanjem u Allaha, možemo zaslužiti njegovu milost, pa da njegovom milosti uđemo u džennet. To je čak izrečeno za Božje poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, da će i on ući u džennet ne svojom zaslugom, već Allahovom milošću. A mi možemo Allahovu milost zaraditi i zaslužiti pokornošću uzvišnom Allahu. Najveći broj ljudi e, izuzimajući naš umet, skončat će u vatri. Generalno gledajući znači na čovječanstvo, velik dio čovječanstva će završiti u vatri, osim znači umeta Muhammeda alihi salatu wasalam. Najveći broj stanovnika vatri čini žene. Najveći broj stanovnika vatri, znači rekli smo u džennetu, najviše ima siromaha i oni koji su bili iznemogli, isto tako najveći broj stanovnika džennema jesu žene. Ovo opet nikako ne isključuje da žene koje su pokorne, da žene koje vjeruju da će biti nagrađene džennetom, ali većinski dio stanovnika džehennema jesu žene i ništa to nije, hajde da kažemo, e, nešto što se ne može pojasniti kada danas vidimo, kada pogledamo cijelu planetu, koliko je danas u pogledu ženi, koliko je samo e, problema društveni i nemorala nastalo iz tog pravca. I na kraju, Onaj ko umri kao mnogobožac ili nevjernik zauvijek će boraviti u vatri. Ovo je ono što smo malo prije govorili i to su posljednje konstatacije e, ovog poglavlja. Onaj ko bude nevjernik, on će vječno ostati u vatri. Griješnici koji uđu u vatru, a bili su iskreni monoteisti, u njoj neće vječno boraviti. Znači, to je ona potvrda one konstatacije koju smo govorili da ljudi se dijele u tri kategorije. Imamo ljude monoteiste koji su vjerovali Allah i njehova dobra djela su bila teža, pa su zaslužili Allahov rahmet i milost i ušli su u džennet direktno. Imamo ljude koji su direktno ošli u džehennem nevjernici i ostaći u njemu vječno. Imamo ljude monoteiste koji su vjerovali Allahu subhanahu i koji su imali više grijeha od dobrih dijela, pa će biti kažnjeni shodno svojim grijesima, nakon toga vraćeni u džennet. To je, braću moja draga i cijene sestre, nešto kratko i rezimirano što se može kazati o sudnjem danu. Rekli smo da je to jedna široka, široka, veoma široka tema. Ovo su osnovne stvari koje bi čovjek trebao da poznaje u pogledu vjerovanja u sudnji dan. Subhanak Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu